uyu ni umwanya w'ikiganiro nkingira nk'uko mwamaze kubyumva mu kiganiro c'uno munsi tuzahugaruka ku bijanye n'ikiyago kiri hagati y'abavyeyi n'abana mu gukundisha ishuri abana uno munsi tuza kwibanda ku bavyeyi baciye ku ntebe y'ishuri fidel d'antoine nsabimana kuri mikoro mu gukundisha ishuri abana cyane cyane nk'abo bana bataba bari ku ntebe y'ishuri badashaka kwiga badebukirwa n'ingoka urwo ruhara rero mu bisanzwe rwoba uko kubasigurira no mu kubereka akamaro k'ishuri icyo mu gifaransa umuntu bita by'imfombe bakabasigurira ko umwana atagiye mu ishuri atakazoza abafise atagira akazoza rero muri ibi bihe bya none kazoza gahera ku ntebe y'ishuri urumva rero umubyeyi ababyeyi bateza kubereka akamaro k'ishuri ko utize atakintu umuntu ashobora kwimarira mu buzima bw'ubu ukabereka abana batize mukiye mu kibano muri antoraje ukabereka ingena abandi babaye bataciye ku ishuri ingena babayeho urabona hari abaca bajya mu bubandi busoma mu bintu bitazi bamwe batwagwa n'icyo ari cyo cyose urumva nta buzima baba bafise e, ku bana bari mu ishuri ikiyago kirahari ku bari mu ishuri kuko abari mu ishuri bo barafise intumbero baba ba mu ishuri baragamburukira abarezi mu gukora ibyo babatuma mu kiyago bagirana n'icyo kiyago rero baca bagirana n'umuhira ku babyeyi ba eh, iwanje hagati ya ababyeyi n'abana kirahari kirahari kubera twe nta ngorane baduteye barakurikira ugize ingorane akakubaza ati aha anye mfashe iki kintu ukamusigurira mu ishuri mugabo kandi bo twebwe barafise nicyo barabirako eh, mu miryango mu miryango iyo tuva iyo duturuka barafise referanse kade de referanse eh, aramwigisha no guhoha iby'ishuri kuko aba ariko amutegurira kuzobandanya amashuri neza kuzokwiga akagira ahashyitse rero ategezwa guhagarara neza ku bijyanye no kumukundisha ishuri na cyane cyane ko indero y'umwana iva muhira ikakibandanyiriza ku ishuri none yobikora gute mm-hmm. ni ukuvuga ko umubyeyi amajambo avuga amajambo abwira umwana arafise ukuntu nayo agira igikorwa mu mwana we nyene na cyane cyane mu kubaka icyo nokwita ubuntu bw'umwana ubwo buntu bwiwe rero bwubakwa n'ayo majambo y'umubyeyi amubwiye umubyeyi arinze amubwira ati urakora uku urakora uku zoza urakora neza uku bigenda uku amajambo yose amubwira akirinda amajambo amutera ubwoba kuko iyo umuteye ubwoba umubwiye ngo ubu ntugiye gufyina ubu rero ubuzima bwawe burahindutse wa mwana ajya ku afise ubwoba bigaheza bikamugora mbere n'ibyo bamubwiye akagumana bwa bwoba ntaheze ngo abifate neza aramubwira ati mwananje agiye ku ishuri nk'uko natwe twize kandi amashuri ni meza araryoshe azoguhindurira ubuzima uzoba umuntu akuze uzokwitunga mu buzima uzogira nawe icyo wifashije mu buzima bwawe ntiwaheze ukiga neza ati rero nta na kimwe giteye ubwoba ibyo bazokwigisha byose birasanzwe akamubwira ko bazokwiga igifaransa bazokwiga icyongereza ari ibintu bisanzwe bazokwiga ibiharuro ndetse mbere agahagarara cyane cyane ku bintu bizomufasha akamubwira ati niwiga igifaransa uzomenya kuvugana n'abantu baba abarundi cyangwa abanyamahanga niwiga icyongereza bizogufasha iki niwiga ibiharuro niwajya mu isoko cyangwa ugakora ibintu ibi n'ibi cyangwa ibiri uzomenya kubiharura umwana akava muhira azi icyo agiye gukora azi nicyo bizomufasha mu buzima mu kinjana cyo tugezemwo na cyane cyane mwa kino kiringo n'abatagiye ku ishuri baraza akamaro k'ishuri kuko hariho inama nyinshi amaradiyo arabicisha ko kenshi akavuga akamaro k'ishure ndetse n'ibindi bisata byinshi by'igihugu bikigisha akamaro k'ishure Niwubahiriza ubuto bwanjye ujya buterereye agacumu k'ubumwe mu iterambere ryanjye n'iry'igihugu cyacu nkingira rero iyo umubyeyi ataciye ku ishuri nawe arafise ukuntu abona akamaro k'ishuri nawe nubwo ntize narize mu yandi majambo kuko mfise umuhungu cyangwa umukobwa wanjye yagiye ku ishuri ashobora kunkorera ibyo ntashobora gukora umwana mu gutera imbere kwiwe haba cyane cyane ku ishuri bifatiye ku kuntu aronka umuntu yisunga hajya baraca n'umugani mu kirundi ngo ngo inyoni iguruka yisunga igiti sinzi ko nabivuze neza ariko kubaka ikintu mu mutwe akiga afise umutima avuga ati nanje ndashaka gushikaho naka nakayashitse ndashaka kugera kuco yagezeko umwana biraheza bikamufasha mu gutera imbere biraheza bikamufasha mu gutunganya umutima wiwe azicagiye gukora na cyane cyane mu kuzoheza nawe akiteza imbere akanateza imbere n'umuryango wiwe ni wubahiriza ubuto bwanje uzobuterereye agacumu k'ubumwe mu iterambere ryanjye n'iry'igihugu cyacu nkingira mu byo ni umwimbu umwimbu ku ishuri ubweze bica byigaragaza rero ibyo nabyo bimaze kwigaragaza mu mwimbo urumva ko ya nyifato yahindutse umwana ntiyagize inyifato ibereye ko atagize inyifato ibereye rero umwimbo ntuweza ngo ugende neza iyo umwana utamukundishije ishure wewe afise ibindi aca akunda kuko umwana adakunze ishuri ashobora gukunda ibindi bintu ashobora gukunda ukuntu batamba imiziki ashobora gukunda ukuntu abantu babumba amatafari cyangwa agakunda ibindi bintu abona hafi yiwe rero nicyo gituma izo nyifato zose kugira ngo umuntu azimukingire uwo ari we wese yogerageza agafata iminota n'imiburiburi icumi ku munsi yo gusigurira umwana akamaro k'ishuri ikintu cya mbere yokora avuye ku ishuri yo mubaza ati mbega mwana mwakoze iki byatanguye gute byaheze gute ni kuri zino mpanuro duciye dusozerera ko ikiganiro nkingira cuno munsi ndashimiye abaduteze abiri ndashimiye kandi hariture kavabushi na Red zire bukiye neza bamfashije kwegeranya amajwi Fidel d'Antoine Sabimana nari kuri mikoro ndabashimiye naho ubutaha cyari ikiganiro nkingira nkingira dukingire nkingira ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'agateka k'abana dukingire